Нарешті й над Тищенковим плесом просвістіли швидкі крила, він їх упустив. За ними другі. Ціряли тіло навкіс затвані. Василь Васильович вправно по військовому повів рушницею, натис на лівий крок. Здавалося, черя налетіло на стіну. Каменем шугнуло вниз у твань. Впало так, що голова зарилася в багно стриміли лише кінчики крил та лапки. І щось обірвалося в серці Василя Васильовича. Впала туди маленька чорна грудочка, але незабаром вона згоріла в мисливській жазі, бо за спиною гупало і гупало і тягло пороховим димом. І Василь Васильович нервувався знову бачив, як виходить на берег обвішаний качками майдан, а плесо перед ним немов хто заворожив. Мабуть, це було непривабливе для качок місце. Мабуть, їхня повітряна орбіта пролягла там, де сидів майдан, і він знав це, приїхав на корму не вперше. А потім на плесі появилася широка крилата тінь. Вгорі плавала велика птаха, водяний лунь чи чапля. Плавала дуже високо. Здавалося, звідси її не дістане найвлучніший стрілець. І щоб переконатися в цьому, гнаний все тією ж сліпою жагою, Василь Васильович звів рушницю і стрельнув одразу з обох дул. Птаха погойднулася, завалилася на ліве крило і стрімко полетіла на плесо просто на Василя Васильовича. Вона впала в очерет метрів за п'ять від Тищенка, але була жива, витягувала довгу шию, злякано, страдницьки і, здавалося, осудливо дивилася на нього великою круглою намистиною карого ока. Стріпували її крила, стріпували конвульсивно, а око так само докірливо, невідворотно дивилося на нього. Це зробив ти. Ти вбив мене, забрав у мене небо забрав Ірій, життя. Він не знав, що йому робити. Коли б ще те око дивилося зі злістю. І як це сталося? Що вело його в ту мить? Яка лиха хижа сила? Мабуть, та ж, яка навела його руку на царя? Я ну, тут вже так заведено, то дичина і там на нього не дивилося сумне пташине око. А чапля й далі лежала нерухомо і не вмирала, дивилася на нього. Мабуть, вона розуміла все, а може, й не розуміла? А що міг зробити? У птахи було перебите крило. Ухопився за весла, випхався за черету. Він залишав її конати, залишав хижим коршикам. Він знав, що вона буде мучитись довго. І тоді заклав у патронник патрон і стрельнув майже не цілячись. Коли підплив до майдана, то побачив дивовижну картину. Той стояв на човні серед низенького очерету, оповитий синім димом а довкола човна гойдалися на воді, дивилися вгору чорними очицями порожні гільзи, сотні гільз. Гільзи картонні, тільки обідки біля капсулів латунні. Вони тягнули вниз, а самі гільзи не тонули. На плесі не було видно жодної качки. Майдан виявився кепським стрільцем. Іншого разу Тищенко посміявся б над ним. Зрадів мисливській невдачі напарника.